اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći. Mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, Zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici. a tvrdili ste da ste vjernici.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 Nema nikakve sumnje da vrijeđanje i psovanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala poništava iman. Kaže da Dahak, komentarišući riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, فَكَادَ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ Gotovo da se nebesa raspadnu, to jest od njegove veličine. فَكَادَ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّ Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe. Koliko čovjek spozna uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, toliko će ga i veličati. Oni koji ga najbolje poznaju, najviše ga i veličaju. Zato se ne treba čuditi kada se kaže da se učeni najviše Allaha boje. Kaže uzvišeni innama jahša Allahe min ibadihi l'ulama' Allaha se najviše od robova njegovih boje učeni. Allah te bareke ve ta'ala kori one koji ga ne veličaju onoliko koliko bi ga trebali veličati pa kaže Ma lakum la tarđune lillahi wa qara Šta vam je? Zašto se Allahove sile ne bojite? Kaže Sa'id ibn Đubeir Šta vam je? Zašto Allaha istinski ne veličate? Psovanje i vrijeđanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je jedna od najgnusnijih i najodvratnijih stvari koje čovjeka izvode iz okvira Islama. Kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala يَحْذَرُ munafiquna an تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ suratun tunabbi'uhum bima fi قُلُوبِهِمْ Qul اسْتَهْزِئُوا inna اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. Kaže Mujahid, rahimahullahu ta'ala, govore između sebe, a zatim kažu, možda Allah neće razotkriti ovu našu tajnu. Pa im je Allah odgovorio riječima, قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. To jest, zaista će uzvišeni Allah objaviti svome poslaniku čime će vas osramotiti i objasniti mu vašu stvar. Zato je Katade rekao, ova sura se zvala, to jest sura Teube, ona koja razotkriva sramote. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći Mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? La ta'tadiru, kad kefartum ba'de imanikum, in إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة kanu mujrimin مجرمين ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici. A tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas ti oprostimo, drugije ćemo kazniti zato što su krivci. Kaže šehhul Islam ibn tajmija rahimehullah ta'ala ovaj ajet je jasan dokaz da je ismijavanje s Allahom, njegovim ajetima, njegovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem nevjerstvo. A to obuhvata psovanje i vrijeđanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Psovanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ili poslanika je nevjerstvo, javno i tajno, bez obzira da li to počinitelj smatrao zabranjenim ili dozvoljenim ili nemao nikakvo ubjeđenje po tom pitanju. Ovo je stav islamskih pravnika i ostalih sljedbenika ehli sunnata koji smatraju da je iman ubjeđenje, riječ i dijelo. Kaže Ibn Rahavej, svi muslimani su jednoglasni da onaj ko opsuje Allaha ili njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je nevjernik. Pa makar tvrdio da vjeruje u ono što se objavljuje. Psovanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je gnusnije od samog nevjerstva. Jer je psovanje nevjerstvo popraćeno sa pretjeranim neprijateljstvom koje, koje je rezultat kafirskog gludila i želje da se nanese što veća šteta vjeri i njenim sedbenicima. Kaže uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala Inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulah la'anahum Allahu fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grije. U ova dva kuranska ajeta je dokaz da je psovanje Allaha tebareke ve ta'ala nevjerstvo. I to možemo potvrditi s nekoliko činjenica. Prva od njih jeste da je napravljena razlika između vrijeđanja Allaha i njegovog poslanika na jednoj strani i vrijeđanja mu'mina i mu'minki na drugoj strani jer vrijeđanje mu'mina i mu'minki može biti i veliki grijeh da ne bude kufr, da ne bude nevjerstvo. Jer ima vrijeđanja za koja slijede bičevanje, kao na primjer što je potvora. A šta je veće od bičevanja, može da bude veće od toga nevjerstvo ili ubijstvo. A vrijeđanje Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem je nevjerstvo u uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Druga činjenica jeste da je prokletstvo udaljavanje od Allahovog rahmeta, a od Allahovog rahmeta na dunjaluku i na ahiretu može biti udaljen samo kafir, a ni u kom slučaju mu'minin. I treće jeste da je Allah tebareke ve ta'ala pripremio sramnu patnju onima koji budu vrijeđali Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A za takve je pripremljena sramna patnja. I sramna patnja je pripremljena samo za nevjernike, a ni u kom slučaju za mu'mine. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ A kada sazna za neke naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka. Još jedan od dokaza da je psovanje uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala nevjerstvo jeste konsenzus islamskih učenjaka. Ismijavanje s Allahom je nevjerstvo kao i psovanje i vrijeđanje. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? La ta'tediru kad kefartum ba'de imanikum, in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ne ispričavajte se. jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Kaže šehhul Islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, ovaj ajet je jasan dokaz da je ismijavanje s Allahom, njegovim ajetima i njegovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, nevjerstvo. Kaže ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, Potvrđeno je vjerodostojnim citatom da je nevjernik onaj ko se ismijava s Allahom nakon uspostavljenog argumenta. U dijelu Ravdatu Tali Bin od imama en Nevevija stoji Onaj ko spomene Allahovo ime prilikom ispijanja čaše alkohola ili prilikom činjenja bluda ismijavajući se s Allahovim imenom, učinio je nevjerstvo u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qudame rahimehullahu ta'ala ko opsuje Allaha bez obzira da li se šalio ili ozbiljno mislio, učinio je nevjerstvo. Isti slučaj je i sa onim ko se ismijava s Allahom, njegovim ajetima, njegovim poslanicima, njegovim knjigama i tako dalje. Kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala: "Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab." قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Ismijavanje s poslanikom sallallahu alaihi ve sellem je isto tako nevjerstvo u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Obaveza svakog mu'mina prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem je jasna. Moramo ga voljeti više od svojih roditelja, svojih sinova, svoje braći, svojih bračnih drugova. Moramo ga voljeti više od svoje rodbine i metaka koje stičemo, trgovačke robe, kuća u kojima se prijatno osjećamo i tako dalje i tako dalje. Moramo ga voljeti jednom riječju više i od samih sebe. Upitan je Alija radijallahu anhu, kako su oni voljeli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sallam. on kaže, voljeli smo ga više od svojih imetaka, voljeli smo ga više od svojih roditelja i svoje djeci, voljeli smo ga čak više i od vode u vrijeme kada bismo puno i željeli.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 ta'ala psovanje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je nevjerstvo. Jer psovanje i vrijeđanje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem poništava ljubav prema njemu. Svako onaj ko bi tvrdio da voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u isto vrijeme ga vrijeđa i psuje, to vrijeđanje i psovanje poništava tu njegovu ljubav koju je eventualno pod navodnim znacima imao prema Rasulu sallallahu alaihi ve sellem. Mnogo je kuranskih ajeta koji ukazuju na to da je psovanje uzvišenog Allaha te bareke ve taala nevjerstvo. Kaže uzvišeni: "Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khayrin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladina amanu minkum." والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ima ih koji vrijeđaju vjerovjesnika govoreći on vjeruje što čuje. Reci, on čuje ono što je dobro. Vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike. I milost je onima između vas koji vjeruju, a one koji Allahova poslanika vrijeđaju, čeka patnja nesnosna. Jahlifune billahi lekum li urdukum, wallahu wa rasuluhu ahakku en yurduh in kanu mu'minini. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i njegova poslanika zadovolji ako su vjernici. Zar oni ne znaju da onoga koji se suprostavlja Allahu i njegovom poslaniku čeka vatra džehennemska u kojoj će vječno ostati, to je ruglo veliko. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. Vala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kul abillahi Allahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici. A tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Ovo je jasan dokaz da je ismijavanje s Allahom, njegovim ajetima i njegovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem nevjerstvo. Koliko li je oni koji apsolutno ne vode računa o svom odnosu prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Uzimaju ih kao predmet ismijavanja i kao predmet zbijanja šala. Uzimaju ih kao predmet svojih bezazlenih i bezvrijednih govora. Sjede, šale se, smijavaju se, sa Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Ima oni koji čak i namaz obavljaju da Allah popravi njihovo stanje, ali su spremni da uvrijede Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Spremni su da uvrijede Allaha tabareke ve ta'ala, nemalo ne vodeći računa o svojim jezicima šta će govoriti. Gospodaru naš, tebe molim da nas sačuvaš od govora o Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iz neznanja. خانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح منه نصوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح بائد المستر منا بين ثوبيه فضوح بائد المستر منا بين ثوبيه فضوح بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći. Mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. من الأسى التهاب من الأسى التهاب أنا الذي جنى وضيع الصواب قد كنت بالهدى وكان لي ركاب أنا الذي جنى وضيع الصواب قد كنت في الهدى حسبتني فتى أقوى على شباب أقوى على شباب كاجة أزهشني الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله će na visoke stepene između vas uzdignuti one koji vjeruju i kojima je dato znanje. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Inna l'ulama avaratatu l'anbija, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zaista su učenjaci, nasljednici poslanika. Ovo su neke od vrijednosti islamskih učenjaka. Ovo su neke od vrijednosti onih kojima je Allah tebareke ve ta'ala dao znanje. A kako oni kojima je dato znanje i ne bi imali takve vrijednosti, kada su oni nasljednici Allahovih poslanika. Oni obavljaju istu funkciju koju su obavljali poslanici. Dostavljaju ono što je Allah objavio onima do kojih to nije doprlo. Inna l'ulama avaratatul anbiya. Učenjati su nasljednici vjerovjesnika. A vjerovjesnici nisu ostavili u svom nasljeđu ni dinara ni dirhama wa innama warathu al nego su oni ostavili iza sebe znanje pa ko se za njega prihvati uhvatio se za najčvršću vezu stoga je ismijavanje Allahovih evlija i oni koji su pokorni uzvišenom Allahu tebareke ve taala suprotno njihovoj ljubavi ako su se počeli s njima ismijavati to je znak da je ona ljubav koja je bila u njihovim prsima nestala i da je ona poništena. Mi smo obavezni voljeti učene ljude, jer oni dostavljaju ono što je Allah objavio Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Ismijavanje Allahovih evlija je jedno od svojstava munafika. A munafik je osoba koja se pokazuje kao musliman, a u svojim prstima krije nevjerstvo Pokazuje se kao da je on dobar musliman, a u svojim prstima krije pakost i kufr. Raduje ga svaka nedaća koja zadesi muslimane, a žalosti ga svaki uspjeh koji zadesi njegovog brata ili njegovu sestru u islamu. كفى يا نفس ما كان كفاك هوا وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا كفايا يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا بلى يا نفس قد آنا بخطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا يا صاحبي كفى عذبتني العذاب هيجت مدمعي معي فزدتهم سكاب فزدتهم سكاب بكى وما له سوى البكى جواب وبين أضلعي من الأسى التهاب من الأسى التهاب أنا الذي جنى وضيع الصواب قد كنت في الهدى وكان لي ركاب حسبتني فتى أقوى على شباب أقوى على شباب ركضت في المنى ولجت كل باب عذبت إذ بدا من ربي الحجاب A الله أبليا الله أبليا nije onaj čovjek koji mu nije pokoran. Kod nas je čovjek shvatio da je Allahov evlija neki pojedinac, djed ili neka stara žena koja razljeva strave ili koji se bavi gatanjem i vraćanjem ili koji čini ova ili ona djela. Allahov evlija je svako onaj koji je pokoran uzvišenom Allahu tebareke ve teala jer čovjek može biti samo u jednom od dva tabora može biti min evlija ar-Rahman ili da bude min evlija ar-Shaytan. Da bude u stranci milosti Bog, da bude u stranci Allahovoj, da bude Allahov evlija ili da bude šeitanov evlija. Jer čovjek ne može biti u nekom trećem taboru. Ili ćeš biti od onih koji će činiti dobra djela, pa ćeš biti među onima koji su Allahove evlije, ili ćeš biti među onima koji su pokvareni pa ćeš biti šeitanove evlije.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 A oni koji su se Allaha bojali na sudnjem danu će biti iznad njih. A Allah obskrbljuje onoga koga hoće bez računa. Kaže uzvišeni ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون A oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti.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 Gospodaru naš reći će, Naši prohtjevi bili su od nas jači, te smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz njih. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili. Ali gotovo ovo čovječe, poželjeće da budu vraćeni, poželjeće da urade još koje dobro djelo, ali neće imati više nikakvu priliku Gospodaru naš izbavi nas, iz nje govorit će oni. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili. Učiniše oni sami sebi nepravdu životu na ovom svijetu, jer su bili upozoravani, a nisu se pokorili uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. O čovječe, pokori se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu robuj, nemoj mu pripisivati sudruga.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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na mene zaboravljali. I uvijek ste ih ismijavali. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. Inni jazaituhumul jevme bima sabaru annahum humul faizun. Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli. Oni su doista uspjeli. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Kada susretnu one koji vjeruju, oni govori, vjerujemo. A čim ostanu samo sa šeitanima svojim, govori, mi smo s vama, mi se samo rugamo. Allah se njima izruguje i ostavlja ih da u svom nevjerstvu lutaju. Pogledajte stanja ili hala, munafika, koji kada su s mu'minima kažu, mi smo s vama, mi vjerujemo. Mi smo na vašoj strani, a kada se osame sa svojim šeitanima, onda kažu, ne, ne, mi smo s vama, mi se s ovima samo izrugujemo. Allah se s njima izruguje i ostavlja ih da u svom nevjerstvu lutaju. I znajte da oni koji se budu ismijavali sa mu'minima, koji se budu ismijavali sa učenjacima, da će i oni biti kažnjeni na isti takav način. Inna allazina ajramu kanu minallazina amanu jadhakun zaista su griješnici ismijavali one koji vjeruju. I kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali. Wa idha marru bihim yataghamazun. I kada su prolazili pored njih, jedni drugima su namigivali. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. A kada su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون A kada bi ih vidjeli, rekli bi, ovi su doista zalutali. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ A oni nisu poslani da ih čuvaju. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Ali je došao dan. Došao je dan kada će se mu'mini ismijavati sa nevjernicima. Kaže uzvišeni, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Sa divana će gledati. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Da li su nevjernici nagrađeni za ono što su radili? Nagrađeni su s onim što su uradili. Isto kako su se oni smijavali mu'minima u životu na ovom svijetu, tako će se mu'mini ismijavati s njima na ahiretu. Uzvišeni Allah tabareke ve ta'ala će dati mu'minima počasti u životu na ahiretu, dok će nevjernici ostati poniženi, a mu'mini će im se ismijavati zbog stanja u kojem se oni nalazi. Pa o Allahu vrobe, o ti koji si sklon ismijavanju s Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i mu'minima. Opameti se prije nego li ti smrt dođi. Ne budi od onih, o Allahu robe, koje uzme ponos u grijehu kada bude upozoren. Ne budi od onih koji će odbijati istinu kada mu dođe ta istina, nego budi od onih koji će kazati Estagfirullah, gospodaru moj, tebe molim da mi oprostiš, Gospodaru moj, ja se tebi iskreno kajem, gospodaru moj. Tebe molim da mi oprostiš ono što je prošlo od moga života. Tebe molim da mi oprostiš moje grijehe i ti me učvrsti u preostalom dijelu moga života. جرى الفراق جرى الفراق علينا والأسى حان ولاعج القلب بالألام عنانا غيره علينا والأسى حان وداعج القلب بالألام عنانا وزادنا العيد أحزنا فواسفي وزادنا العيد أحزنا فواسفي آسفي آسفي مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا مع فرحة العيد زاد الهم جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق كنا نظن بأن العيد يفرحنا وأنه يجعل الأفراح ألوانا فصار ما ظن كله كاذب وما ظننت خيال الطيف ما دانا فصار ظننت صحبي كله كاذب وما ظننته خيال الطيف ما بان وأصبح الحزن في الأفراح ديداننا والسعد لا ناظر نحوي ولا لا والعيد قد جاء لا عيد ولا آمل لكننا ناحتني smijavanje s učenim kao učenjacima, zbog onoga na čemu se oni nalaze je čisto nevjerstvo u uzvišenog Allaha tabareka ve ta'ala. Ismijavanje s učenim se dijeli na dvije vrste. Prva od njih je ismijavanje s njima kao osobama, kao što je, na primjer, ismijavanje s njihovim fizičkim ili moralnim mahanama. Ovo je haram u što nema apsolutno nikakve sumnje. No međutim, to nije dijelo koje izvodi čovjeka iz okvira islama. Druga vrsta ismijavanja jeste ismijavanje s učenim zbog onoga što se oni nalazi na njemu. To jest zbog njihovog znanja u pogledu šarijata. Ako se čovjek ismijava s učenim čovjekom zbog njegovog znanja koje ima u šarijatu, to je nevjerstvo u uzvišenog Allaha tebareke ve veteala, jer je to ismijavanje sa Allahovom vjerom. Isti je slučaj s onima koji se smijavaju s pokornim Allahovim robovima i smijavaju ih zato što se pridržavaju vjeri, zato što slijede sunnet. I je ovdje usmjereno na vjeru i na sunnet, a ne na čovjeka kao Allahovo biće. Da čovjek kaže, ma pusti kakav vas, ili ma pusti kakvo znanje, želeći time da se ismijava sa Allahovom vjerom ili sa znanjem, taj je učinio nevjerstvo uzvišenog Allaha tabareke wa ta'ala. Ako se ismijava s predavačem zbog onoga što on govori, to jest zbog znanja, ili zbog toga što je on učen, to spada u nevjerstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ismijavanje je nevjerstvo zbog sljedećih stvari. Prva od njih jeste Allah je ismijavanje s mu'minima učinio kao ismijavanje s Allahom, njegovim ajetima i njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivici. I smijavali su se sa Allahom, njegovim ajetima, njegovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je uzvišeni Allah, tebareke wa ta'ala, učinio da su oni postali nevjernici zbog toga što su se ismijavali sa Allahom, njegovim ajetima i njegovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Čovjek može učiniti nevjerstvo izgovarajući samo jednu jedinu riječ ili uradivši samo jedno jedino djelo. U to se ubraja i smijavanje sa znanjem i učenjem, te nepoštivanje i necijenjenje oni kojima je dato znanje. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći. Mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici. a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Znate li šta je bio povod objave ovih kuranskih ajeta? Znate li šta je bio povod? Bio je povod, pohod na Tebuk. I slučaj koji se desio sa jednom skupinom munafika, koji su kazali, ma šta je ovim našim učačima, aludirajući na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i hafize Kur'ana ili učene ljude od ashaba. Oni su najveće izjelice, najveći su lažljivci, i najstrašljiviji su u susretu s neprijateljem. Oni su samo kazali jedni drugima, šta je ovim našim hafidima, šta je ovim našim učačima Kur'ana, šta je ovim našim učenjacima. Oni su najveće izjelice, najviše mogu da pojedu, imaju najveće stomake. Najveći su lažljivci, najstrašljiviji su u susretu s neprijateljem. Pa je uzvišeni Allah tabareke ve ta'ara objavio njihov kufr i njihovo nevjerstvo. Jer su time željeli da ponižavaju one koji nose znanje ismijavali su se sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i ashabima, sa najodabranijom generacijom samo su kazali za njih da su oni izjelice, da su lažljivci i da su strašljivi prilikom susreta s neprijateljem. Pa je Allah te bareke ta'ara objavio njihov kufr i njihovo nevjerstvo. Pa su došli da se izvinjavaju Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kaže jedan od ashaba, Kao da sad gledam jednog od njih koji je došao i uhvatio se za kolan deve Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kaže innama kunna nahudu wa nal'ab Govorio je mi smo samo razgovarali i zabavljali se Mi smo samo eto malo se e, zabavljali i razgovarali smo onako kako putnik razgovara da skrati svoj put da bi mu vrijeme što prije prošlo a Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem se nije ni okretao na njega, nego je govorio E billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzi un Zar ste se Allahu, njegovim ajatima, njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem rugali? Ova je tražio oprosta od poslanika sallallahu alaihi ve sellem izvinjavajući mu se. A Rasul sallallahu alaihi ve sellem nije se ni okretao Držao se za kolan njegovi devi, a kamenje ga je udaralo po nogama, a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam se nije na njega ni osvrtao. O Allahovi robovi, pazite šta govorite. Dobro povedite računa o svojim jezicima. Dobro povedite računa o svojim dijelima koja činite. Jer, ukoliko ste pokorni Allahu te bareke ve može se desiti da uradite dijelo zbog kojeg ćete postati od onih koji su izašli iz okvira Islama. Ne budite od onih koji će tako olahko shvatati propise vjere i koji neće pridavati onaku pažnju kako bi trebali da pridaju Allahovim propisima. Budite od onih koji će na najsvjesniji, najozbiljniji i najbolji način pristupati objavi pristupati onom što je Allah tabareke wa ta'ala objavio i koji će na najbolji mogući način poštivati Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Spomenut ćemo još neke od vrsta putem kojih čovjek može da učini na vjersu uzvišnom Allahu tabareke wa ta'ala. Da čovjek sjedne na stolicu na koju sjeda učen čovjek i drži predavanja imitirajući na taj način tog učena čovjeka može da učini nevjerstvo vjerstvo uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, jer on tim svojim postupkom želi ismijavati znanje i Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru. Da čovjek kaže, ima li išta ružnije od podkresivanja brkova i zamotavanja jednog dijela amame ispod vrade, učinjuje nevjerstvo, jer on ponižava učenog čovjeka, a učeni ljudi su nasljednici poslanika. Bila je praksa priješnjih generacija koji su nosili amame poput turbana na svojim glavama. Potkrisivali su naravno svoje brkove zbog toga što to naređi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam riječima i'ful liha wa qasu shavarib puštajte brade, a potkresujte brkove. Naravno, naredba je da se brkovi potkresuju, a kaže mali išta ružni od toga da čovjek potreši svoje brkove. Hoće da mu narastu toliki brkovi da ih može zaditi za uho, ponižavajući na taj način sunnet Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, i kaže ima lišta ružnije od toga da zamota jedan dio mami ispod svoje brade, ponižavajući učena čovjeka zbog znanja koje on nosi u svojim prsima. Onaj čovjek koji bi to uradio ismijavajući učena čovjeka i ono što on nosi sa sobom, učinio bi nevjerstvo uzvišenom Allahu te bareke ve ta'ara. Prenosi se od Neđmuddina el-Kindija iz Semerkanda, da onaj ko oponaša učitelja imajući za cilj smijavanje, učinio je nevjerstvo Allahu tabareka wa ta'ala. Naprimjer, da uzme štap i da udara djecu. Kada bi uzeo štap i udarao djecu, aludirajući pri tome na učena čovjeka koji podučava djecu Kur'anu, i na takav način se ismijavajući sa učenim čovjekom koji podučava djecu najboljem znanju koje može da bude, a to je podučavanje Allahovom tabareka wa ta'ala govori takav čovjek bi učinio nevjerstvo jer se na takav način smijava sa učenim čovjekom. Jedne prilike je jedan od učenika svratio u jedan dućan, pa je prilikom izlaska iz tog dućana zaboravio svoju knjigu, a to je bila jedna od knjiga islamskog prava, jedna od knjiga fikha. Pa se vratio da preuzme tu, da uzme tu svoju knjigu, a kaže mu vlasnik tog dućana, zaboravio si testeru. Kaže, kako testeru sam zaboravio, u mene knjiga ostala kaže stolar sa testerom reže drvo a vi sa ovim režete prava ljudi pa se ovaj učenik potužio Muhammedu ibn Fadlu koji je naredio da se ovaj čovjek ubije zbog svog nevjerstva u Allaha tebareke ve ta'ala jer se on ismijavao sa znanjem i smijavao se sa onim što se nalazi u tvini knjigama, što se nalazi u knjigama šarijata. A ismijavanje sa Allahom, njegovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, ili sa učenim ljudima je nedjerstvo ili smijavanje sa Allahom te tebareke ve taala vjerom općenito onaj ko bi se nasmijao čovjeku koji uzima te jemu na isti način bi učinio nedjerstvo fe ja subhanallah koliko čovjek mora voditi računa o svojim postupcima zatim da čovjek kaže pogledaj fakihčića pogledaj ti učenjačića pogledaj ti bradonjici pogledaj ti ovakvog ili onakvog Ovo su riječi isto tako iz kojih se nazrijeva i smijavanje. i to bi bilo nevjerstvo Allaha tabareka wa ta'ala. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i čuvajte svoj din i svoju vjeru. Ne budite od onih koji će lahkomisleno ismijavati Allaha, njegovog poslanika, učene ljude i vjernike, jer ćete na takav način možda biti veliki tragičar. Bišite na takav način veliki tragičar, jer će doći dan kada će Allah tebareke ve ta'ala zamijeniti uloge. Allah tebareke ve ta'ala će dati da će se mu'mini smijavati sa nevjernicima. Bojte se uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, iskoristite život prije smrti i njega zamolite da vam grije oprosti prije nego li dođe dan obrata. Zulumatul džahilijati gasr Hatakat أستارها آي العلق ظلمات الجاهليات غسق هتكت أستارها آي العلق ظلمات الجاهليات غسق هتكت أستارها آي قام جبريل على باب حراء وتلا الآيات في سمع الأفق أمة القرآن هذا ذكركم منزل في باذخ المجد سمق قام جبريل على حراء وتلا الآيات في سمع الأفق أمة القرآن هذا ذكركم منزل في باذخ المجد سمق يا صباحا بالهدايات انفلق وجناحا بالكرامات خفق يا صباحا بالهدايات انفلق وجناحا بالكرامات خفق آخ ما أجهل من يهجوره هاجر القرآن كالثوب الخالق نعم والله كتاب الله في أضلع صدري كسطر في الورق آخ ما أجهل من يهجوره هاجر القرآن كالثوب الخالق نعم والله كتاب الله فيه أضلع الصدر كسطر في الورق قام يتلوه بأسحار الدجى وبكت عيناه والصدر شهق قام يتلوه بأسحار الدجا وبكت عيناه والصدر شهق قام يتلوه بأسحار الدجا وبكت عيناه